Halleluja, jag är fri från språng, vilken lycka! Jag har pack och nag och trång och måste gå med krycka. Det var det långt ifrån att jag blev med på höstmanövern, men jag går fri från mars och språng för bölderna i röven. Halleluja, jag ska bli malaj nu till hösten. I kistan har jag fått och vaj och jag har tappat rösten. Jag lyssnar på för i den snart men svarar ej på frågor. Men jämrar mig i plågor, jag jämrar mig i plågor. Ingen har en sådan glöd som han för riden Han skriker hela skallen röd fast han har ingen i den Men jag har huvudvärk i min så jag kan inte bruka Jag länge lever sjuka, jag länge lever sjuka och snart så är det vintermarsch, plats för krämpor Men man får inte bli förkast, det måste tas med lämpor För om man inte tar det kallt så vankas sjukhusvården Gud hjälper den som får den, Gud hjälper den som får den är fri från språng, vilken lycka! Jag har bank och nageltrång och måste gå med krycka. Det var väl långt ifrån att jag blev med på höstmanöver men jag var fri från mars och språng för Bölle